manasara ndio vipenzi vyenu ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd msichukue kuwa haa manasara na mayahudi na marafiki zenu ambao nyinyi mnawapenda waman yatawallahum minkum Allah tabaraka wa taala anasema na yote ambaye atawapenda hawa kati yenu nyinyi فإنه منهم أتكون واو إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله تبارك وتعالى هونغوز مظالم الولاء في اللغة القرابة والنصرة ما فيزك كلغة القرابة نمتك وكريب والنصره نكنسور نوالبران البران نيني التباعد عن الشيء katika lugha wanasema kuwa ni kuwa mbali na kitu ndio maulama rahimahumullah wakizungumzia alwala shar'an wala katika sharia wakasema hubbullahi wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam walmu'minin wa, wa dini alislam yakuwa ni kumpenda Allah tabaraka taala mwanzo na kumpenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kisha vile vile walmu'minin na vile vile kupenda waumini wa nusrati dini alislam vile vile kunusuru dini ya Uislamu ndio katika mahaba watu walidai kwa wao wanampenda Allah tabarak wa taala na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fabtalahum biqawlihi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim wote walidai kuwa wao wanampenda Allah tabaraka wa taala na wanampenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah akawapa mtihani ya aya akasema qul sema in kuntum tuhibbuna Allah kama nyinyi mnampenda Allah tabaraka wa taala fattabi'uni mfuateni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbukum Allah atafanya nini eh atawapenda Allah tabarak wa taala wa yaghfir lakum dhunubakum bila bila atasameni madhambi yenu wallahu ghafurur rahim na Allah tabarak wa taala anasifika na sifa ya kusamehe na sifa ya huruma wa maana albarai shar'an na maana ya kuchukia katika sheria wanasema bughdhul kuffar wa bughdhi dinihim albughdhul qalbi wa bughdhu jami'i at-tawaghit wa bughdhu kullu ma yukhalifu din al-islam anasema bughdhul kuffar ni kuwachukia makafiri wabughdhu dinihim na vile vile kuchukia dini yao wabughdhu alqalbi ni kuchukia moyo ha wabughdhu jamii tawaghit na vile vile kuchukia aina ya shetani yoyote ama aina ya dini yoyote ambayo inapingamizi na dini ya Uislamu wabughdhu kullu ma yukhalifu dini alislam na vile vile kuchukia chochote ambacho kinachokhalifu dini ya Uislamu hii ni muislamu wa muislamu wa sawa ndio Allah tabarak wa taala akasema la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Allah anasema la tajidu qauman hautakuta kikundi cha watu yu'minuna billahi wal yawmil akhir wanaamini Allah tabaraka wa taala vile vile wanaamini siku ya mwisho yuaduna man hadda Allah wa rasula wanampenda yule ambaye anampiga vita Allah tabaraka wa taala na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuadun man hadda Allah wa rasula walau kanu abaahum hata kama watakuwa ni baba au abnaahum au watoto wao au ikhwanahum au ndugu zao au asiratahum au wanafamilia yao ndio Allah akasema ulaika kataba fi qulubihimul iman hawa ni wale ambao Allah tabarak wa taala aliandika katika nyoyo zao imani ndio Allah tabarak wa taala vile vile akasema katika suratul mumtahina يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور اسمع يا ايها الذين امنوا الله تبارك وتعالى زغمزيه المؤمنين أنا nini لا تتولوا msiwapende qauma قوما غضب الله عليهم ambao Allah tabarak wa taala amewakasirikia qad yaisu min al-akhirah wao washakata tamaa na akhera kwa sababu makafiri wao hawaamini kwa kiyama kipo hawaamini hiyo qad yaisu min al-akhirah kama yaisa al-kuffaru min ashab al-qubur kama vile ambavyo makafiri walivyokata tamaa katika wana kaburi wakasema kuwa hao waliongea kaburini hata wa hata wahi kufanya nini kufufuliwa tena hawatatoka humo ndio nani hao makafiri lakini uislamu wao angalie vileo wanafanya juu na chini kufanana na kafiri hafanye juu na chini kufanana na muislamu utakuta anafanya juu na chini kufanana nani mkafiri anafanya juu na chini amfanana yeye lakini kufanana mtume sala sallam yeye hayuko kule ndio mtume sala sallam katika hadithi nyingi anasema khaliful mushrikin khaliful yahuda wan nasara sawa khalifu mwakhalifu yahuda na nasara khalifu wa shirikina lakini waislamu wao na vile ambavyo Allah tabaraka taala na mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anavyofundisha na manzilatul wala wal bara sehemu ya kupenda na kuchukia katika dini ya Uislamu inna maana shahadatain hiyo ndio maana ya shahada hizi mbili ambayo ni la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah anna muhammadar rasulullah Hizi ni shahada ngapi mbili? Ya kuwa unashuhudia kuwa hakuna apasaye kuabudia kwa haki isipokuwa Allah na vile vile unashuhudia kwa Muhammad sallallahu alaihi ni mtume wa Allah. Ndio hapo akasema la maabuda bihaqqin illa Allah. Ya kuwa hakuna apasaye kuabudiwa kwa ukweli na uhakika isipokuwa Allah tabaraka wa taala. ndio Allah tabarak wa taala katika az-zukhruf akasema wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin Allah anasema idh qala ibrahim pia nabii Allah Ibrahim alimwambia babake li abihi wa qaumihi na watu wake alimwambia nini innani bara'un mimma ta'budun ya kuwa mimi niko mbali na vitu ambavyo mnavyoabudu nyinyi kisha akasema nini illa alladhi fatarani isipokuwa yule ambaye aliniumba mimi fa innahu sayahdin yeye ndiye ataniongoza katika njia ya sawa ndo katika hii maulama wakasema hadha huwa maana la ilaha illa allah akasema hii ndio maana ya nini ya la ilaha illa allah limadha kwa sababu nabii Allah Ibrahim alisema innani bara'un mimma ta'budun ya kuwa mimi niko mbali na vitu ambavyo unavyoabudu na maulama akasema ni la ilaha hakuna Mungu lakini akisha akasema illa alladhi fatara Asaba nakakubali akasema illa Allah isipokuwa Allah tabarak wa taala ambaye aliniumba mimi fa innahu sayahdin yeye ndiye ataniongoza katika njia ya sawa Naam الولاء والبراء شرط في صحه الايمان kupenda na بسبب kwa sababu ya Allah ni sharti ya kuwa ya kusihi imani bimaana imani hizi kusihi mpaka kupenda na kuchukia kupatikana qala sallallahu alayhi wasallam anasema man ahabba fillah wa abghadha fillah faqad istakmala al-iman Sama na haba billah ule ambaye atapendwa kwa sababu yake Allah tabaraka wa taala wa abghadha fillahi na akachukia kwa sababu yake Allah tabaraka wa taala faqad istakmala al-iman ametimiza imani imani mfanini hiyo imani imetimia asahahu al-albani Sheikh al-Albani rahimahullah amefanya masahihi hadithi ndio mtu sallallahu alayhi wasallam man ahaba fillah ule ambaye atapendwa kwa sababu yake Allah tabaraka wa taala huabghadha fillah kisha akachukia kwa sababu yake Allah tabarak wa taala si kwa sababu ya kitu kingine wa ata fillah kisha vile akafanya nini akatoa kwa sababu yake Allah tabarak wa taala vile akasema nini wa ada fillah na akachukia akakuwa na uadui kwa sababu yake Allah tabarak wa taala faqad istakmala al-iman iman imefanya nini hiyo imetimia lakini angalia uislamu hivi leo yani mkafiri amemweka karibu mpaka bila vile eh mpaka mwingine kuvaa kanzu anaona ni uzito kabisa hata kama ni yaumul juma yeye havai kanzu anaona ni uzito kabisa angalia ila daraja eh angalia yom yeye wiki mzima havai kanzu kabisa yani hana nuru ya uislamu ha yeye mna kutoka ende kazini Jumatatu hadi Jumatatu nyingine yeye havai kanzu hii ni dini unaiangusha chini bali mwingine hana kabisa hii ni hubu islam hii wao umependa uislamu kweli je wewe una uchumu na dini kweli je wewe unaitetea hiyo dini hujaipenda hiyo muislamu anakuwa na nuru ya uislamu yaumul Juma unavaa vazi la ambalo Allah anapenda ndio Allah tabarak wa taala katika suratul a'raf akasema ya bani adam khudhu zinatakum chukueni mavazi yenu mazuri leo hii mtu yeye akialiko kwa rais atavaa vazi nzuri sana lakini mbele Allah tabarak wa taala msikitini haja na vazi zuri bali ile mavazi ambayo ninao kazini na utakuja nao hapa نعم وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل الإمام العادل صلى الله عليه وسلم قد حديث أبو هريرة نسامة سبعة يظلهم الله في ظله وتسابع أنبو الله تبارك وتعالى أتوويك كتك كبولي شاكي yauma la dhilla illa dhillu siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake Allah tabaraka wa taala na akasema al-imamu al-adil imamu mwadilifu kwanza pili shabun nashaa fi ibadati llah kijana ambaye alieleka na akajizoezesha katika ibada yake Allah tabaraka wa taala yani kijana wewe msikitini unamkuta swala tano zote si kama vijana wa siku hizi msikitini Ijumaa hadi Ijumaa na hata vile vile wazee wameingia humo ndani Ijumaa hadi Ijumaa nyingine shabu nasha fi ibadati kijana alifanya nini ameleleka akajizoezesha akalelewa katika ibada yake Allah tabaraka wa taala ورجل قلبه معلق بالمساجد na mtu ambaye amefanya nini eh? moyo wake uko na msikiti, uko na msikiti tu umeshikamana na, na misikiti ha rajulun muallaqun qalbuhu bil mtu afanya nini eh yeye moyo wake umeshikamana misikiti bi maana yeye na masjid yuko mbali bi maana khamsa salawat yeye swala tano yuko msikitini kisha salama akasema wa rajulani tahabba fillah watu wale fanani wao walipendana kwa sababu yake Allah tabaraka wa taala hawakupendana kwa sababu ya dunia rajulani tahabba fillah ijtamaa alayhi walikusanyika kwa hilo watafaraka alayhi na vile vile walivotofautiana wakawa katika miji ya mbali wao wako karibu tu warajulani tahabba fillah iftaraka alai wajtama alayhi ijtama alayhi watafaraka alai kisha vile vile mtume sala salam akasema wa rajulun da'athu imra'a da'ata mansabin wa jamal faqala inni akhafu na vile vile mtu alifanya mtu aliyeitwa na mwanamke ambaye ni mrembo na ako na mali lakini akamwambia nini akamwambia mimi namcha nani mimi namuogopa Allah tabaraka wa taala kisha vile vile Muhammad akimaliza akasema wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimala ma anfaqat yamina na vile vile mtu alifanya nini alitoa sadaqa akafanya na akao mwenye kuifisha ile sadaqa mpaka ikawa upande wa kushoto ujui kilichotoa upande wa nini upande wa kulia بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني وإياكم في الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم alhamdulillah ihsani wa shukru ala tawfiqi wa imtinani wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd aqsamu an-nas fil wala wal bara vipengele vya watu ama group za watu katika kupenda na kuchukia kwa sababu yake Allah tabaraka wa taala wa kwanza mantajibu mahabbatahum mahabba man tajibu mahabbatan mahabbatan khalisa wala ambao wanaowajibika kwa wewe uwapende mapenzi ambao ni ya ndani man tajibu mahabbatahum mahabbatan khalisa ambao wewe unawapasa wewe kuwapenda wao mapenzi ya kikweli ya kindani ambao ni wa kwanza kindani ar-rusul mitume ni lazima wapende mitume hawa wote mapenzi ya kisawasawa pili almu'minun waumini ndio Allah tabaraka wa taala katika suratul maida akasema innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un asema innama waliyukumullah asema hakika Allah ndio kipenzi chenu nyinyi wa rasuluhu na vile vile Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladhina amanu na wale ambao walioamini alladhina yuqimuna as-salah wala ambao wanasimamisha swala hao ndio waumini wa sawa bimaana muumini eh yushabu minhu al-iman idha taraka as-salata yakuwa muumini huyu hii imani umuoleko yeye anapofanya nini anapoacha swala ndio mtume sallallahu akasema la yazni zani hina yazni huwa mu'min Hasema hata zini mzinifu, wakati anakuwa mzinifu anakuwa mpala kuwa muumini anakuwa ni asi. Anakuwa muasi Allah si muumini pale, lakini Muislamu lake si muumini. Ndio hapo Allah akasema uituna zaka. Kisha wanafanya wao wanatoa zaka. Wa hum raki'un, fa'inu wao katika nini katika arruku. Wa akhraj al-Bukhari qala sallallahu alayhi wasallam ayatul mu'minina hubbul ansar wa ayatu nifaq bughdul ansar Sallam anasema katika Bukhari anasema ayatul mu'minin alama ya muumini hubbul ansar na kupenda masahaba maansar na ayatul nifaq na alama ya mnafiq bughdul ansar ni kuchukia maansar na vile vile ya pili katika group ama vipengele ambavyo kupenda kwa sababu yake Allah tabaraka wa taala na kuchukia vile vile anasema man yajibu mutlaqa wa yahrumu mahabbatuhum bal yajibu albara'atu منه wala ambao unapaswa kuwachukia kabisa na vile vile ni haramu kwa wewe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 في إبراهيم ونبي الله إبراهيم picha nzuri ya kuona walladhina ma'ahu na wala ambao waliokuwa naye nabii Allah Ibrahim idh qalu liqaumihim pinde wao walipoambia watu wao inna buraa'u minkum ya kuwa sisi tuko mbali na nyinyi wa mimma tabuduna min dunillah na vyote ambavyo nyinyi mnavyoviabudu pasi na nani na Allah tabaraka wa taala kafarna bikum tumwakufuru nyinyi wabada bainana wa bainakum al'adawatu wal na ikadhihiri kwetu sisi na kwetu nyinyi al chuki ya wazi bimaana muislamu yeye inapaswa fanya nini hii chuki idhirisha si kuwa unampenda au una nini unaishi naye uza unafanya ile biashara imeisha lakini si kuwa wewe unampenda mpaka unamuiga katika mavazi bali wengine wao wanauiga wao katika mavazi bimaana hii ni mahaba ya ndani kabisa maana mpaka mtoto cha kushangaza unamuuliza kati ya mtume sala sallam unampenda nani anataka mchezaji mpira imefika hadi hii sasa imani ukafiri uliingia katika nyoyo za Uislamu bila kufanya nini kujua. Na vile vile katika ya tatu unasema ulama man yajibu mahabbatuhum min wajhin wa yubghadu min wajhin akhar. Sema wale ambao unapaswa kuwapenda katika njia moja na vile vile kuwachukia katika njia nyingine. Ndio hapa nkina nani? Usatul mu'minina almuwahidin. Ni hao waislamu ambao wao wanaotekeleza madhambi hao faha'ula yuhabbuna biqadri ma ma'ahu min alislam anasema hawa utawapenda katika ile kadri ya uislamu walionao wayubghadun biqadri ma yaqtar ma yaqtarifuna min ma'asi vile wanafanana wao wanachukiwa katika ile madhambi wanafanana wao wanayo yatekelezwa fala yu'tuna isma al-iman mutlaqan wanasema ulama kwa wao hawapei ismu ya imani moja kwa moja wala yuslabuna mutlaqa al-iman wala wao hawatapokonywa imani yote bora utasema nini utasema ya kuwa huyu ni muumini lakini yeye ana madhambi na kasoro zake wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim Allah tبارك وتعالى anasema katika sura at-tauba tumaliza kumaliza hotuba yetu wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a 'asa Allahu an yatuba 'alayhim inna Allaha ghafurur rahim Allah anasema wa akharu anasema na wengineo i'tarafu bidhunubihim walikubali madhambi zao khalatu amalan saliha walichanganya na amali njema maana yeye anatekeleza madhambi na huko vile vile anatekeleza mambo mema wa akhara sayyi'a na sana wengine ni madhambi asa Allahu an yatuba alaihim inaweza kuwa Allah tabaraka wa taala kafanin akawatubia hawa inna Allah ghafurur rahim Allah tabaraka wa taala anasifika na sifa ya kusamehe na sifa ya rahma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu warina al-batila batila warzuqna ijtinabah Allahumma la taj'al lana dhanban illa ghafarta ghafartahu ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا كردون لنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا وعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا ت... اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا وقرابنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملوا الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واقم الصلاة الله أكبر الله أكبر